onih koji imaju opravdanje, koji nisu učali da se bore, i oni koji se bore na Allahovom putu u džihadu svojim mjestima i svojim životima. Allah ne odlikova one koji se bore svojim mjestima na onima koji sjede, velikim stepenima. A svima je odlikova dobro. Odlikova je Allah muđahide na onima koji sjede i koji je izlaze u boj, velikom nagradom, stepenima od njega i ostatom i milošću. Draga braća, vi živite još koji dan. Kada je Allah tabaraka wa ta'ala nabiju alaihi salatu wa salamu inneke mellikun wa innehu mellikun ti si mrtvac i oni su mrtvaci ti si smrtnik i oni su smrtnici A zatim ćete pred Allahom mara kao ala isti ćete na sudnje danu i prekurjati i svađati. Draga naša, braća, Allahovi robovi, o ljudi, kada dođete džehennem, Allahov rob, koji nije robio računa o sebi, La upitati kada bi imao sve na zemlji još toliko bi se vatre koju posjeba za širkom. Govorimo, draga, draga nas, u prvoj i drugoj knjige, inša Allah, o dvije teme koje ne smijemo da ovaš. Jedna od njih jeste pravac koji je Allah tabaraka wa ta'ala zakitao svojim vjernicima na putu borbe za islam. Od tog pravca ne ide odstupiti. I to puno puta ti ne da Allah će niko da se bude bolio za Allah u u makom vremenu. To ćemo, o tome ćemo govoriti na prvoj kutu. A na drugoj, ako Bog da, govorit ćemo o borbi. O nevinovnosti borbi. O mjestu džihada i ljubu ljudi. Što se tiče prvog dana, brate, Allah te baraka wa ta'ala je odredio na koji način se stiže do džihada, do pobjede do islama. Na njegove milosti. Borba za islam sadrži četiri etape. Četiri stepenice. Prva od njih, draga broća, jeste dala. Prva jeste dala. Dala usto. Dala kome? Čija dala? Ta dava, braćo, mora da bude dava čistog islama. Dava čistog islama uspire na pravi jezicima. Od strane pravog muslimana. U tom prijemu mora da se pojavi islamsko vodstvo. Čisto. Koje se ne boji tiče i prigovora u pozivanju Allahu da baraka od dala, koje ne potrebe izlači, potrebe dobro je Allahu da učakali, potrebe je potrebe dobro. Kad se to ne ti, treba da čini davu Allahovi robovi. Ne znam mi ko bi treba Allahovi robova zadati. Zato i ti Hristu malo kako je kutuva i kutuva Allah ali ima sam. Odgašava mi halal i haram, šta ima Allah te vaga kada rekli šta je zabranio, i onda oni sami stupaju na te. I vidimo ko od njih hoće islam. To je davao. da se pojavi jedan, dva, ili više učeni ljudi, koji hoće samo Allah za Bara koja treba da robuju i koji pozivaju ljude u davu. I ljudi im se odazivaju. To je prvi stepen. Tu se stvara stvar koji će se boriti za islam. Tu se stvaraju prvi nosilaci islama koji će biti istorena pesnica i na koje će biti najveći udar i koje će podnositi najveći udar da izgleda. To je bio Resul sallallahu alaihi wa sallam i to su bili njegovi najbolji ashabi, poput Ansarija i Muhajira. Ili Muhađira i Ansarija. To u svakom dobu kada se obnavlja islam i obnavlja šerijat, mora da se desi ovako. Da se pojavi učenjak ili skupina učenjaka koji pozira narod, a zatim se narod oko njih okupi. Ta generacija koja će biti prve, mora da bude odvojena za tev idu, tev idu u bubiju, u hiji, tev idu u smaju osifar. Mora da se očiti od širka, mora da bude na sunnetu da se očiti od bidata, mora da se okrene ahiretu, a porekne do njavu, a na prvom mjestu njihov božak prvi njihov vođa ili njihove vođe. sa svakom sredbom daje u svakom vremenu. U tom stepenu ili u toj etapi, na toj stepenici se dešava sljedeće vraće. Vrši se provjera ko je kušnja, kajenje, dokazivanje, suština, građenje kišve, građenje temelja, razvijanje mišića, povećanje kostura, To se dešava u drugom stepenu. Hladni rat protiv daje i protiv sebenika daje. U tom stepenu ili u toj etapi se iznosne laži, odnosno počinje borba, hladna borba protiv te skupine, skupine dave, skupine trgida, skupine islama, sebenika Rasula sallallahu alaihi wa sallam, jednom riječu umeta, jer su umet oni koji slijede Kur'an i sunnet makoliki dvije počinje borba između njih, lažna borba između njih i okolne žarijeta. Prvi cilj, prva meta žahrijeta, koji se ne miri sa istinom, jeste daje na lišu. I stupaju napadi na daje, laži poti daje, hopcu se daje, pritvrte i sklepe, zavere i laži. A u isto vrijeme, i smicalice i laži i napadi na njegove, na njegovu sredinu. U isto vrijeme, Allah se baraka ta'ala čisti i održava daju da ostane unatoč laži i smrti koje se dešavaju, da ostane čista obraza, jasnog jezika, jasnog dijalekta, jasnih nadzora, jasnih stavova, jedna kakav je bio na početku, jednak i sada. Uvjeren da je na istini i uvjeren da će kraj biti u korist vjernika i istini. Ova etapa je najbolnija. Ova etapa je najbolnija. Ali Allah te bara ko tada da volju moj u sva srca. Kada se desi ta etapa. Znači da se prešlo drugo, ono prvo. Jer tragedija je onih naroda i onih vremena u kojima nema daje koji sjedi Resul Ali Izzalatu Vesalama, niti ima nikoga ko sluša tu davu. To su vremena koja su za nas ovdje. U tom vremenu se dešava osnaživanje, kajljenje te skupine u tom vremenu. U tom vremenu je sasvim normalan zakon, ubijstva, hapšenja, prijetnje, zaporanje rodbine, značkanje imovine, silovanje majke i sestara, oni koji hoće islam i tako dalje. To se dešava Nije ni tako svijeta poput Sirije, poput Egipta, poput Iraka, da ne govorim. To nije daleko ni ovom, na, ni ovoj zemlji. Ali šta se dešava? Ovo je ono što je Resul sallallahu alaihi wa sallam doživio u Mekki. Na tišnji. U Mekki na tišnji. I što je doživjela svaka skupina koja obnavlja da'u, koja obnavlja islam, prije nego je uzela kusnu i otvorila vrata za svoj nekaj. To je taj period. Period dok se istupi za svojom idejom i objašava i narod na do momenta kada uzme oružje u ruku i brani oružje. To je ta druga etapa. Ona je etapa u kojoj se stivu. Sije se ono od čega se može napraviti zljebi, od čega ne može. To je David, koja je napadan sa tri strana, gdje se ljudi zijeli, začkaju, proganjaju, laži se izvišenje, ne mogu uši podijeti, samo i srce. Tu se vide oni koji su rekli da je Ajmela istrenu, koji su izašli na taj put. Istrenu ne želeš vidjeti samo Allahovo zadovoljstvo, a optužuju se da hoće ovo i ono, i oni uvjeren da su na istini i izdržavaju to. Izdržavaju i ostaju čvrsti. Od onih koji sami ne znaju što su došli, prema se šetan igra kao vjetar sa Jasupom i Lisom. Jusuf je isto pa da prosta. U njegovom primjeru vidimo da je rekla ovo stepena, ovo stepena. Stepen kuće, stepen hladno vrata proti Tahije i njegovih stepenika. Jusuf je isto pa da prosta, kada je tek počeo sa ovim stepenom, bio je jako slab. Pa kaže, pa kaže, I reče, za onome za kog je mislio da će se izvaditi iz zatvora, spomeni me kod svog gospodara. E, tek Jusuf ali sram ušao u zatvor, kaže, وقال الذي ظن انه ناجي من المذكور عند ربه فانساه الشيطان ذكر ربه da radite da stižni do vas. Kaže, spomeni me kod svoga gospodara. Mi smo na početku zatvor neobičan, neobičan nakon slobode i hapčenje. Zatvor čudan težak, vapi za slobodom. Kaže, spomeni me kod svog gospodara. Kad je ono dvojke odgovorio, sam kaže, reci svog gospodara, sam ja tu zemlje izbavio nije ga izvadio. I ostane on u zakon još dugo godinu. Kad je prošao ovaj period iskušenja u zatvor, mučenja, kaže Jusuf Ali Islam, kada mu dolaze ponovno u zatvor, kaže Pa, reži je ja. Ne kaže, o, jesu to došli, da mi sjetili izbavite na odavde. Nemo je zatvor, ta osoba. Kaže, iđi je ja, radite svog gospodaru. Vrati se gospodaru i pitaj ga šta je sa onim ženama koje su skrtavile u njemenju. Tako da ja, kuđe nevinu zatvor, napada nevinu. Pa Allah Želešanu da promjeni u društvu, društvo vidi da ga je nepravedno tužilo, da ga je nepravedno zaporilo. A da i ja zna da je to zatavno izgledeno u kutaku. Kada pa društvo shvati, a voda treba shvati, kada se otrova od dinamike, kada je u mraku i najmiš, pa reke, gdje da vidimo šta je, hajmo sa njim, gdje da musim dobročinstvo, a njemu Allah vam dobročinite. On zna da je evo kapitalno kunje dan, to je počeo za njega. Kaže, ne iske da se prvo zastupno zatvorio. Treba da bude jasno da nije se mušao u zadnike kako je, ako se mušao zbog cilja, zbog puta, zbog vjere, zbog uvjerenja. I ne treba mi sloboda ako neće biti borba za ono zbog čega sam ušao. Tako je Usman i sada. Ne žuri sada slobodom, sad je prekaljen. Ne, ne, vratite ti, ne se ne žuri da je dalje jasno. Vratite ti svome gospodaru i da ga kaže srpa. Vi ste zbog čega se ne zatvore. Zbog čega sam ušao u zatvor. Različite se o tobi. To je, braćo, to je drugi stepen borbe. Molim Allah da barem dana da bude već pošao i bude već krenuo ovdje. Treći stepen, braćo, jeste stepen upotrebe oruđa. Džihad. Ne mislite ovaj džihad u posliju koji su sada ovdje da je to odvojeno u džihad? Nije. Ovo je džihad sadrak odvojeno. Od nebe na koji nas je napao. I kad to desilo, ko se je pa najmah? Bez obzira na stanje društva, muslimanima je padanje. Ali ovaj džihad kog mi govorimo, džihad dao je tredina. On počinje nakon da se prekali da je od pogođa vodstvo i prekali sedmenici. I žele smrt, žele sve samo da žele da Bog da, da pobježe na malom dobaru, da budu nešto. Treći stepen jeste džihad. Realijan je nula. Realijan je nula. Koliko ljudi se bori i govori o vjeri i stalo na mjesto vjeri zauzelo vizbe. A ličilo je islam ovog, ovog stepena trećeg nema nikak. To smo spomenuti četvrtog još više, još čudnije. Ko je kod Resul Ali Isalatu Asalama bio od kada je učinio pišu i od kada je dobio snagu i od kada je počeo da šalje svoje grupe mužarija da rastu u Srebrenica ili možemo kazati precizno i tačno od Bedra. Od Bedra. Počinje treća etapa borbe za istinu, borbe za islam, borbe proti vlažnih dva i rada. To je tačno Allah da vaga od Ana najdraža je ta, jer uvijek pada i živiti u njoj pare i šehidi, u njoj se diže zastava islama, u njoj se otkriva zavruna i zanka lopova, kakira, mušika, sivika, grešnika, munatnika, murteda, smrtavoša. A dolazi do triumfa iskreni. I to je vraćo najdobnija, najdobnija, najdobnija dobro najpodnija do raširenja islama. Kredite sad vam zajedno da se prisjetimo kako se širio islam kroz ovu etapu. Na Bedru, 300 poraza. Na obodu, 1000 poraza. Na, na Hajberu, 1400 poraza. U svojenju neke, 10.000 poraza. Na Huneynu 12.000 boraca. Na Tebuku 30.000 boraca. Na Oposlom Hađu 124.000 sredbenika. A koliko je bilo u prvoj etapu? U etapu smisalica, laži, proganjeno u liku, nije bilo sotni sredbenika. Ali je trebalo da se iskuje vodstvo, da se iskuje Edubek, da se iskuje Omer, Zubeir, سمعه حاليا خالد بن الوليد عندما بس يسكي وليشي وينام هو الماء فلم يكرا في الماء وحفظ الله منه وفضل جبر الله فضل جبر زانك كافية فضل جبر سلام الإسلام فإن سنها هو الرجل في أن تبدو يولي سيدي أنا بمسر هذا الشرط ونتجيبها I četvrta je etapa rašta. Jeste etapa pobjede. Etapa pobjede. Draga moja braća, draga moja braća, oni koji vam govore o vjeri, Pa kada naše oči da vide pobjede? Kad naše oči da vide zastav i slava ubije? Kad naše oči da vide pod nogama naših kupa? Zgađen, poražen, nikada. Ja nema ni žihada. Nema vaše ujane crpljenja! Dok god hoće ne vjer, ni kod dva oče nisam, nisam kako hoće samo da me ne vjera. Pusti me tvoju piću, moj stan, moju ženu. Moj vjera, moje žive, pusti me ne bude šta bude. Nema u njih ni drugo. Nema u njih prvo. Nema u njih prvo. Nema ni zdravi, ni vodstva, ni pozivanja, ni pepida, ni sunneta, ni otada razinata. Ništa. Daj, se što je ispakano. Pitajte se što smo tako. Zbog toga, braš. Zbog toga što se ne slijedi propitani put islama. Nema drugog nema drugoga, to je da se objavi Kur'an, da se objavi, da da čita i vrati. Pa da se prihvati, pokori, pa da se objašnjava, pa da se prihvati, da se istrpi u tobi. Od skrpi, od nete, kustre, pa da se za to bori, zašto drugo da se bori? Zašto drugo da se bori? Ja se na kraju izbori, a to je jako lako. Kada budu ti sveri podijeli oružje, الذين ما يقتلوش في كفر طاغوت الله الحرام وكيولاد برضه يقولوا في ذلك هو لكن هو في الشرك قال الله تبارك وتعالى في قول السلسلة إلى ناس تاج في لأن الله من المسلمين الحمد لله وبعد هذا الرجل أريد سلا بور بور بور بور بور وبور رضي الله عنه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة society relationship creation يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون all of them شيء creation ودي شيء كريسو يقاتلون في سبيل الله يقتلون ويقتلون شيء creation ولما كريسو يقاتلون ubijaju na Allahu. Bore se na Allahu, bore vode borbu, pa jaktalu i ubijaju nevjernika, koji juktalu i bivaju ubijani. Draga braća, kako je mudar Allah tabaraka wa ta'ala? U ovim ajetima nije rekao i džahidu na fi sebi Allah, mi su veliki filozofi. Allah Žešana ovdje nije rekao i džahidu na fi sebi Allah, jer mi bi rekli, a džihad je subhanallah, subhanallah. Džihad je učenje nauke. Džihad je rad. Džihad je kvaljanje. Džihad je šta god hoće. Allah mi zna, Allah je što kako će mi to zapravo. Opera mi zna, no kako da će ih žedra. Čovjek puno raspravlja. Zato nema hajra u ljudima koji su postali kulturni. U njima nema hajra za Islam nikad kaže Abdallah Azzam, Allah. Oni koji su nam došli u Afganistan, su ljudi sa malo kulture, malo obrazovani. Ali, srce im gore za islamu, za pobjedom islama. Lice im gore od huje kad vidje kako se Allahove svetlje diraju. Kad vidje šta se radi od žena muslimanki i djece, daju svoju srce a oni koji su kukuri, filozofi, začikaju u Allaho na jasne ajete, izgopio. Hladna srca, hladna srca, otrovani jezici, hladne osjećanja, daleki ono svega, zato nema hajda je koga je zadovila zapadna kultura. Pa i nauka, nema hajda onome za islam nikada. Koje mi ovom sviđu i ovoj kolijeti odgojem, ove uske ajete i hadise radi On će vam samo filozofiju prokomentaciju. Zato mi vidite kao lice kako se vodaju. Dijete vam pogledaj, jedno drugo, treće, četvrto. Pogledajte, sve smo novi ljudi u islamu. To znači da islam u Bosni nema tradicije. Gdje su nam zede, gdje su nam ali, gdje su nam hođe, gdje su nam hođe. Ko je u islamu? Kada je koji su nam hođe? onaj ko nije otrovan filozofijom, onaj ko nije otrovan kulturom, zapadnim odvojem. Onaj ko je otrovan, mešta je ajak, niko. Pa trebaju izbori, onda se dođe u mešću, narod vas. Pa treba poginuti, onda haj hodnje su meni da se gine. A hodnje su meni, da se treba vlata, rat, džiha dolazi. Hajde, Allahom sa'an. Ima hajde, Allah. Zato Allah objavi, ju ubijanje, borba. Ne tiđa jer taj džihad hoće prokomentari se svakako. Svakako. Džihad, ležanje, učenje, صدقت فجهة فقال الله كان يقاتلون في سبيل الله الله كنت رسوله ويقتلون Znači jedna šubha odvijena. Jedna šubha da ne bi džihad kod srcom svakako, nego je džihad rat, oružje predviđeni. I druga šubha, jaktulu, o juktalu, spomenuto i da ubija i bude ubijen. Ne samo ja hoću u borbu, ako mogu ubijati, sam meni niko više. Niti obrnuto. Ako mene nakon ne vjetete da ja ne vodim džihad pa me ubije, ja hoću da budem šehi. Ne, ne, ne, Allah i tu šumu odbija. Pa kaže, jaktulu, znaš li u džihad da ubijaju? Ne, jaktulu. I bivaju ubijani. Takvi od takvi Allah uzima njihove tijela koja će se smrti i plaća ih džennetom. A trupce oni drugi koji kada budu uvjerina, nadaju se kogu.